ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون Na alipopigiwa mfano mwana wa Mariamu watu wako waliupiga ukelele وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون wakasema miungu yetu kwani si bora kuliko huyu hawakukupigia mfano huo ila kwa ubishi tu bali hao ni watu wagomvi إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل hakuwa yeye ila ni mtumwa tuliyemneemesha na tukamfanya ni mfano kwa wana wa Israeli ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون na tungelipenda tungeliwafanyia miongoni mwenu malaika katika ardhi wakifuatana وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم na kwa hakika yeye ni alama ya saa ya kiyama basi usitilie shaka na nifuateni hii ndiyo njia iliyonyoka wala yasuddannakum shaytan innahu lakum aduwwun mubin wala asikuzuilieni shaytani hakika yeye ni adui yenu wa dhahir walamma jaa عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون نالب قوجة عيسى ندليل زلزوازي لسيما نمكجيني نحكمة na ili ni kuelezeni baadhi ya yale mliohitalifiana. basi mcheni Mwenyezi Mungu na mnitii mimi. Inna Allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim, kwa hakika Mwenyezi Mungu ni Mola wangu mlezi na ni Mola wenu mlezi, basi muabuduni yeye tu, hii ndiyo njia iliyonyoka. Fahtalafa al-ahzabu min baini فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم Lakini makundi kwa makundi yao yalikhitalifiana wao kwa wao. Ole wao waliodhulumu kwa adhabu ya siku chungu. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون Je, nini wanangojea ila saa iwajie kwa ghafla na wala wao hawatambui? Al-akhillau yawma idhim ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin, siku hiyo marafiki watakuwa ni maadui wao kwa wao isipokuwa wachamgu. Allahu akbar Allah أكبر لا إله إلا الله Na alipopigiwa mfano Isa bin Maryamu katika kuwa kwake kama Adamu kwa kuwa Mwenyezi Mungu alimuumba kwa udongo. Kisha akamwambia kuwa na akawa. Subhanallah. Basi yeye ni mtumwa aliyeumbwa, aliyenemeshwa kwa kupewa unabii. Subhanallah. Haifai kumwabudu badala Mwenyezi Mungu na watu wako wanapuuza hizo sifa zinazopigwa mfano na wala hawafahamu. Makafiri wamesema, "Je, miungu yetu na Isa na ni bora? Ikiwa yeye yuko motoni, basi sisi na miungu yetu tutakuwa pamoja naye." Hawakupigii mfano huu wewe ila kutafuta ubishi tu na kushindana kwa maneno si kwa ajili ya kutafuta kweli ilivyo. Bali hawa ni watu ambao ni shadidi wa hasama wamebobea kwa hayo. Isa si chochote ila ni mja tuliyemnemesha kwa kumpa unabii na tumemfanya awe ni zingatio la ajabu kama ni mithali kwa kumuumba bila baba kwa wana wa Israeli wapate ushahidi wa ukamilifu wa uweza wetu. Na nao tungelitaka, tungeliwageuza baadhi yenu wenyi watu, mkawa ni malaika, mkifuatana katika ardhi. Kama wanavyokufuateni watoto wenu, mjue kwamba malaika wananyenyekea kufuata kudra ya Mwenyezi Mungu. Basi vipi wao wastahiki ungu? Na hakika Isa kwa kuzuka kwake bila ya baba na kuponyesha kwake vipofu na wakoma ni dalili ya kukaribia saa ya kiyama basi usiwe na shaka nayo nafuateni uongofu wangu na mtume wangu hii ninayokuitieni ndiyo njia iliyonyoka yenye kufikiria uokovu wala sikuzuilieni shetani kuifuata njia iliyonyoka hakika huyo ni adui aliyedhahiri wadui wake na alipotumwa Isa kwa wana wa Israeli naye ana miujiza iliyo wazi na ishara zenye kubainisha aliwaambia Nimekujieni na sharia yenye hikma nzuri inayokuitieni mwifuate tauhidi, yani imani ya Mwenyezi Mungu mmoja. Na nimekujieni nikubainishieni baadhi ya mambo mnayohitalifiana kwayo katika mambo ya dini ili mpatane kwenye haki. Basi ogopeni adhabu ya Mwenyezi Mungu na mnitii mimi katika hayo ninakuitieni. Hakika Mwenyezi Mungu peke yake ndiye muumba wangu na ni muumba wenu ni yeye, pasimwenginewe. Na hifadhini sharia yake. Hii kuitieni mwifuate ni njia iliyonyoka itakayokufikisheni kwenye uokovu. Makundi mbalimbali yakashtalifiana baina ya kristo baada ya Isa kwa kufarikiana juu yake. Maangamizo yatawafika hao waliodhulumu kwa yasema juu ya Isa ya ukafiri. Watapata adhabu kali na chungu siku ya kiyama. Makafiri haongojei kitu baada ya kuipuza imani ila kuwafikia saa kwa ghafla nao wameghafilika nayo. Marafiki waliokusanyika duniani kwa upotovu watakuwa maadui wao kwa wao siku itakapowafikia saa kwa ghafla na yatakatika mapenzi yote ila mapenzi ya wenye kuogopa nao wangali duniani kuiogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu na wakashikamana huko duniani katika kumtii yeye.